Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեխնազու դառնալու առաջարկը։ Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին նվիրված միջոցառում Արցախի պետական համասարանում։ Մարտավարաշարային պարապմունքներ Արցախի պաշտպանության բանակում։ Հուրս ցերեկույթ նվիրված Ալբերտ Խաչատրյանի հիշատակին։ Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել դատիվանք վերածնված հրաշալի գրքի շնորհանդեսը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հանդիպում է ունեցել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից Հանրապետության նախագահի տեխնացու առաջադրված Արմեն Սարգսյանի հետ։ Օվազգային ժողովում մեծամասնություն կազմող քաղաքական ուժի առաջարկի վերաբերյալ որոշում կայացնելուց առաջ հանրապետության նախագահի հետ նախորդ հանդիպմանը ժամանակ էր խնդրել, որ เป զի հանդիպումներ ունենա քաղաքական տարբեր ուժերի, հանրության լայն շրջանակները ներկայացնող գիտական, մտավորական, հասարակական, բարեգործական կազմակերպությունների, գործարար եւ աշխատավորական շրջանակների ներկայացուցիչների, Արցախի հանրապետության ղեկավարության եւ Սփյուռքահայությունը ներկայացնող կառույցների կազմակերպությունների ու անհատների հետ։ Արմեն Սարգսյանը նշել է, որ նախատեսված հանդիպումներն ավարտել է եւ դրանց արդյունքում կայացրել իր որոշումը։ Ինձ համար առանձնահատուկ այցելություն էր կրկին Արցախ, որը մեկ անգամ եւս ամոզեց ինձ, որ Արցախը մեր ոչ միայն հպարտությունն է, մեր ողջ ժողովրդի եւ պատմության անկախտելի մասը, բայց նաեւ մեր ազգային արժանապատվությունն է, կամ կասեի Արցախում մենք գտանք կամ վերագտանք մեր ազգային հպարտությունը եւ մեր ազգային արժանապատվությունը։ Վստահ եմ, որ կկարողանամ ամեն ինչ անել, որպիսի պատվով կատարեմ իմ վրա դրված բարձր պատասխանատվությունը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մարտակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնում տեղի է ունեցել հանդիսավոր նիստ՝ նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Մինչ միջոցառման մեկնարկը կենտրոնի նախասրահում կազմակերպվել է Արցախյան շարժման թեմատիկայով լուսանկարների ցուցադրություն։ Հանդիսավոր նիստին ներկային ազգային ժողովի պատգամավորներ, շարժման ակտիվիստներ, պաշտպանության բանակի սպաներ, հիմնարկ ձեռնարկությունների ղեկավարներ, ուսուցիչներ, աշակերտներ։ Երեք Արցախի Պետական համալսարանում տեղի ունեցել հերթական միջոցառում նվիրված Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Երեք համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպել են Արցախյան շարժման ակունքներում կանգնած ռազմական գործիչ Արկադի Կարապետյանը եւ քաղաքական գործիչ Վալերի Ղազարյանը։ Ամենից առաջ նախկին հրամանատարն իր համաձայնությունը հայտնեց Արցախյան շարժման տարեթվի հետ կապված։ Մեր շարժումը Հայկ Նահապետից է սկսել համոզված է 1990-ից 92 թվականներին ազգային ազատագրական բանակի հրամանատար Արկադի Կարապետյանը անկեղծ համարում եմ, որ մեր շարժումը սկսել է հայտնապետ, որովհետև այս շարժումը վերջ չունի։ Սա ուղղակի մի этап է, 88 թիվը, այսօր էլ նույն շարժումը շարունակվում է։ Եթե դուք չշարունակեք ճիշտ ուղով գնալ, հետևանքները կլինեն ցավալի, մեր մասը։ Իր պայքարը Արկադի Կարապետյանը սկսել է 88-ից ավելի վաղ, դեռևս 78-ին նա գաղտնի ազատագրական կազմակերպության ղեկավար էր։ Ուսանողների հետ զրույցում նա հակիրճ անդրադարձավ այդ ժամանակաշրջանին, երբ ինքը 10-րդ դասարանի աշակերտ էր, սակայն արդեն վարակված էր գաղափարով տեսնել Արցախը Հայաստանի հետ վերամիավորված։ Այնուհետև ազգային ազատագրական բաննակի հրամանատարը պատմեց, թե ինչպես Ադրբեջանի ու խորհրդային կարգերի հակահայ քաղաքականության հանգամանքներում կարողացան սաղմնավորել ու կյանք տալ Արցախյան շարժ շարժմանը։ Ի դեպ, ռազմական գործիչը սխալ է համարում ձևակերպումը, որի վրա հենված է Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցությունը սահմանների անձեռնմխելիությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը տվյալ դեպքում մեզ է վերաբերվում ոչ թե Ադրբեջան։ Բայց մենք չգիտեմ ինչի որոշել ենք, որ մենք ինքնորոշվում ենք։ Ինքնորոշվում ենք մի պետությունից, որտեղ երբեք չենք եղել։ Վալերի Ղազարյանն, ով 90-ականներին Կոմկուսի մարզային կոմիտեում շինարարության գծով հրահանգիչ էր աշխատում, նույնպես իր խոսքում անհամաձայնություն հայտնեց շարժման տարեթվի հետ կապված։ Անվանել է այս շարժումը ընդամենը 30 տարեկան սխալա։ 18 թվականից է շարժումը, այդ որ Ադրբեջանի թուրքական զորքերը հավաքվել են Աղդամում Ջավիդ Բեյբանը ուլտիմատում դրել Ղարաբաղի հայերին, ենթարկվել։ Բան այն հազարավոր զոհերը, որ եղել են այդ շարժում չի եղել, բաուրապստամությունը Ղարաբաղում կատարվել մինչև 21 թվականի մայիսի վերջը Թևանի ղեկավարությամբ շարժում չի եղել, բավոր Տռնավարս գյուղից մի օրում տարել են 72 հոգի Շուշի մորթեր, միջև հիմա էլ ոչ ոք չգիտի։ Մի քանի օր անց էլ 8 հոգի տարել մորթերն։ Այս շարժը չի եղել։ Բավոր բռնություններ են կատարել, տարել են Աղդամի, Միրբաշիրի, Կարյագինոյի, Գանձակի բանտերում, մարդկանց շուշի բանտերում կոտորել, է շարժում չի եղել, ինչքան ես բարոյական իրավունք ունեմ, անտեսին 40-ական, 30-ական թվականների, ապկոմի քարտուղարա եղել Կարո Գրիգարյան, որ Բագիրովին քննադատել է, Տիգրան Գրիգարյանը եղել, որ Բաջերով 49 թվականին ասալ այսքան հազար ցուցակտող հայի որ դեպարտացիանի մալտայ հրաժարվա փոխալն հետագայում էլի հալածալ պեներալ օրիշ դրալ կամ մակատար դրալ շարժում չի 60-ական թվականների շարժում այն ժամանակ էլա չէ մարդիկ հետևաբար ավելի ճիշտ կլիներ ասենք էս ներկա քուլի 30-ամյակնա որ հարգանքն է պահին եւ ինչ շատ կարեւոր քաղաքական առումով преемственности последовательность национального освободительной борьбы։ Վերում կասմոքստի աշխարհ կարող ասել, ասանք հələ 30 տարի է շարժումը սկսալ, թող հենա ազգեր կա 100 տարի է շարժումը։ Պալեստինա շարժումը 48 թվականին։ Հետևաբար պիտի մտածենք այս ձևակերպումները ավելի ճիշտ անենք, որ մեր ճշտամիները մեր դեմ չօգտագործեն։ Բանախոսը ուսանողների մանրամասը պատմեց, թե ինչպես առաջին բողոք նամակը գրվեց Գորբաչովին, ինչպիսի հնարքների դիմեցին ընդհատակյա շարժումը ծավալելու, գործող ընդհատակյա խմբերի միջև կապերը պահելու համար, որը հետագայում վերածվեց ազգային ազատագրական պայքարի։ Զրույցը ուսանողների հետ շարունակվեց հարց ու պատասխանի միջոցով։ Բելլալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Փետրվարի 11-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 250 անգամ՝ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2500 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ 2018 թվականին բանակային նոր ուսումնական տարվա մեկնարկային գործընթացների շրջանակում Արցախի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանի ղեկավարությամբ փետրվարի 16-ին անցկացվել են մարտական պատրաստականության մարտավարաշարային պարապմունքներ, որոնց ներգրավվել է Պաշտպանության բանակի եւ միավորումների վարչության անձնակազմը։ Իրականացվող գործընթացներին հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում հետևելը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Օնիկ Գասպարյանը Իրականացված միջոցառումների արդյունքում ճշգրտվել են համապատասխան կառույցների եւ պաշտոնատար անձանց անելիքները մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանների վերելու ժամանակ եւս մեկ անգամ հստակեցվել են այն խնդիրները, որոնք ըստ հերթականության պետք է կյանքի կոչել նման եւ հավանական պատերազմական պայմաններում։ Բացի մարտական պատրաստության միջոցառումներից անցկացվել են նաեւ շտաբային մարսումներ։ Thank you. Փետրվարի 16-ին Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան պետական հումանիտար քոլեջում տեղի է ունեցել հուրս ցերեկույթ։ Նվիրված Արցախի վաստակաշատ մանկավարժ Շուշիի պատվավոր քաղաքացի Ալբերտ Խաչատրյանի ծննդյան 81-ամյակին։ Միջոցառմանը ներկայացվել է Ալբերտ Խաչատրյանի գրական գործունեությունը, նրա մասին պատմող ֆիլմ, ապա ելույթներով հանդես են եկել քոլեջի սաները։ Միջոցառմանը ներկային ազգային ժողովի падգամավորներ, Ալբերտ Խաչատրյանի հարազատներ, հյուրեր։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ Վիկտորիա հիմնադրամի Լուիս ընծայած Դադիվանք վերածնված հրաշալի կրկի շնորհանդեսը։ Միջոցառմանը ներկային հայ երակելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, մշակույթի երիտասարդության հարցերի ու զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը, падգամավորներ, գիտության եւ մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչներ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Դադիվանքի վանական համալիրը ոչ միայն մեր ազգային մշակույթի կոթողն է, այլև համակրիստոնեական մշակույթի անկախտելի մաս, բայց պատմական հանգամանքների բերումով այն տարիներ շարունակ մոռացության էր մատնված, ինչի հետևանքով զգալիորեն տուժել է նրա ճարտարապետական տեսքը, հատկապես որմնանկարչությունը։ Բնականաբար Դադիվանքն ու նրա որմնանկարները որպես մշակութային արժեք աշխարհին ներկայացնելու խնդիր կա։ Հրատարակելով գիրքը Վիկտորիա հիմնադրամի հիմնադիր Գայանե Գևորքյանը հենց այս նպատակն էր հետապնդում։ Попав абсолютно случайно туристом в Дадыбанк, и я там была один час. Когда я вернулась в Ереван, тем же днем... Երբ ես առաջին անգամ որպես զբոսաշրջիկ եղա Դադիվանքում, այնտեղ մնացի մի ամբողջ ժամ։ Երբ արդեն եկա Երևան, ես հստակ գիտեի, թե ինչ եմ անելու, ինչու եմ անելու եւ ում համար եմ անելու։ Մարդիկ պետք է իմանան Դադիվանքի հրաշալիքի մասին եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք այն հանրահրճակելու համար։ Գայանե Գևորքյանը նախագծի իրականացման համար համախոհներ ու հովանավոր հնարավորներ էր փնտրում։ Նրա կոչին արձագանքեցին պատմական գիտությունների դոկտոր Կարեն Մաթևոսյանը, արվեստաբան Ավետ Ավետիսյանն ու Դադիվանքի որմնանկարների վերականգնումն իրականացրած մասնագետները Պաուլո Արազարյանն ու Բելգուհի Կրիստինե Լամուրիեն։ Այդպիսով գիրքը լույս է տեսել 5 հեղինակների համահեղինակությամբ։ Գրքի ստեղծման գործում մեծ ներդրում են ունեցել հայրաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը եւ Վանքի հոգեվոր հայր Հովանեսը։ Թեմակալ առաջնորդն օրտնեց ու հաջորդ հաջողություն մաղթեց գրքին։ Նրա խոսքով շատ խորհրդանշական է այն, որ գիրքը լույս է տեսել հենց այս Արցախյան շարժման հոբելյանական օրերին, որովհետև մեր պայքարը նաև ազգային մշակույթի պահպանման համար էր։ Դա դիվանքը մեր Արցախի եւ հայոց ծրփավայրերից ամենահանագույններից է, որի սկիզբը գալիս է առաջին դարից։ Դադո Արաքյալի դամբարանից։ Եվ այդտեղ բացի այդ ծրփություններից իհարկե մեր գոհարն է Զարդարանքն է այն որմնանկարները, որ կան կաթողիկե եկեղեցու հարավային եւ հյուսիսային պատերի վրա 800 տարվա որմնանկարներ։ Շնորհանդեսին Պաոլո Արազարյանը պատմեց իրենց կատարած աշխատանքների մասին։ Նրանք դա դիվանքում աշխատել են 2 տարի 2015-ից 2016 թվականներին։ Առաջին անգամ, երբ որ մենք եկանք, ես ու Քրիստինն էլ նայել ենք իրար, ասում ենք, «Էստեղ ինչ պիտի անենք, ոչինչ բան չերում, ոչինչ բան չի հասկացվում»։ Հետո ինքը բարձրացավ, աստիճանը հատուկ բերել էինք, ասացեց մի քիչ էստեղ մաքրել, այնտեղ մաքրել, ասեց սա կլինի անպայման, կարող ենք սա անել։ Եվ մեր կարծիքով ինքը որպես որակ լավ է ստացվել։ Գայանե Գևորքյանը շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար ասաց, որ այս գիրքը Վիկտորիա հիմնադրամի առաջին նախագիծն է։ Այսուհետևս իրենք աշխատելու են Արցախում։ Նրա խոսքով ներկայումս մտածում են տաղանդավոր երեխաներին իհայտ բերելու նպատակով մրցույթներ կազմակերպելու եւ արցախյան որմնանկարչության գոհարների մասին աշխարհով մեկ պատմելու ուղություններով։ Յուլիա Վանյան այսօր Թողարկումն ավարտում ենք եղանակի տեսությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ լեռնային շրջաներում թաց ձյան, նախալեռնային եւ հովտային շրջաներում անձրևի տեսքով, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։